Poslanikov životopis i današnje doba. Potreba za poznavanjem poslanikovog životnog puta i razumijevanjem vrijednosti koje su na tom putu trasirane posebno je velika u današnjem dobu, u kojem savremeni čovjek, prepušten bespućima materializma i drugih destruktivnih ideologija, nažalost sve više gubi ono glavno što ga čini čovjekom. A to je čovječnost, to jest lijepo i humano ponašanje, što se u islamskim izvorima naziva insanijet. A kada čovjek izgubi čovječnost, onda je to izuzetno opasno, ne samo za ljudsku populaciju, već i za sva ostala stvorenja na planeti Zemlji. Svjedoci smo općeg nereda i meteža, Kur'an to naziva fesadom, koji se pojavio i na kopnu i na moru. A to je opet direktna posljedica neslijeđenja puta na koji je pozivao posljednji Božiji poslanik, Muhammed a.s. Po slovu Kur'ana, Muhammed selam je milost svim svjetovima, pa je stoga upoznavanje s njegovim životnim putem važan zahtjev na putu postizanja te milosti. O problemima savremenog čovjeka napisane su inače brojne knjige i studije diljem svijeta. O tome je veoma upečatljivo i nadahnuto pisao i dr. David Džemil – u članku naslovljenom Muhammed a.s. najbolje stvorenje, u kojem, između ostalog, kaže Danas živimo u svijetu gdje vlada nemoral i razvrat, gdje je lakše biti loš nego dobar, gdje je nošenje mahrame zabranjeno, a otkrivanje tijela poželjno, gdje se brak i skladan porodični život smatraju zastarjelim, a bračna nevjera i uskakanje iz kreveta u krevet modernim gdje pobožnost izaziva podsmijeh, a bestidnost se veliča. Živimo u svijetu gdje se vrše ubistva nerođene djece, abortus u ime prava žena, gdje su ubice i silovatelji zaštićeni u ime prava na život, gdje su kriminalcima date sve pogodnosti za život u ime ljudskih prava, gdje seksualni perveznjaci imaju sve simpatije i pažnju, gdje se oni koji pozivaju na pravednost i poštenje podrugljivo nazivaju prokleti moralisti. Gdje mediji čine sve da utiču na izbor ljudi, a kada se pojavi neko ko poziva na moralnu i društvenu reformu, isti ti mediji proglašavaju ga nazadnom osobom koja nema prava da ljudima dijeli lekcije o dobrom ponašanju. Alkohol, pušenje duhana, kockanje i nesputano seksualno ponašanje smatraju se najmarkantnijim simbolima slobode, a bordeli, plaže, barovi i kazina su hramovi te slobode i njena sveta mjesta. Jedna trećina ukupnog stanovništva na zemlji puši duhan. Milioni koriste razne vrste droga, milioni piju alkohol i kockaju. Značajan procenat od ukupnog stanovništva na svijetu upušta se u razne oblike nezdravog seksualnog ponašanja, uključujući promiskuitet, homoseksualnost, kupovinu seksualnih usluga i tako dalje. Ukratko, mi smo stanovnici svijeta u kojem je najveća vrijednost otvoreno činjenje zla, a najveći grijeh pozivanje na krepost, čast, poštenje i pravednost. Globus novog svjetskog poretka užurbano hita ka haosu i neredu. Ne čudi stoga što svake godine više od milion ljudi bude ubijeno. Preko 240 miliona ubijeno je u ratovima vođenim u prošlom stoljeću. Više od 2 miliona počini samoubistvo. Više od 5 miliona umre od spolnih bolesti. Više od stotinu miliona pati od neke od spolno prenosivih bolesti. 42 miliona pati od AIDS-a. Više od 2,2 miliona umre od problema izazvanim konzumiranjem alkohola. Više od stotinu miliona pati od bolesti prouzrokovanih konzumiranjem alkohola. Više od 5 miliona umre od bolesti povezanih s pušenjem duhana. Više od 2 milijarde puši duhan. Stotine miliona upušta se u kockanje. 500 miliona koristi internet za kockanje. U SAD-u 20 miliona ljudi ima simptome ovisnosti o kockanju, a uzrok razvoda braka za 2 miliona bračnih parova bilo je upravo kockanje. Desetine miliona žena bavi se prostitucijom, i drugim sa seksom povezanim poslovima. Više od milion Amerikanaca se bavilo prostitucijom. Više od 1,2 miliona djece godišnje bude izloženo prostituciji i drugim seksualnim perverzijama. Više od 800 miliona gleda pornografiju. Nekoliko miliona domova se razruši. Nekoliko miliona žena bude silovano. Stotine miliona žena bilo je barem jednom u životu silovano. Seksualno zlostavljanje djece u stalnom je porastu širom svijeta. U zapadnim državama gotovo jedna trećina ukupnog stanovništva bila je seksualno zlostavljanja tokom djetinstva. Ovisnost o drogama također je u porastu. Desetine miliona ovisno je o nekoj vrsti droge. Građanski ratovi, pobune i lokalni sukobi ne pokazuju tendenciju opadanja, odnoseći svake godine desetine hiljada života. Ekonomske razlike među stanovnicima različitih država i među stanovnicima iste države konstantno se povećavaju. Siromaštvo je možda u padu, ali je relativno siromaštvo u porastu. Potom ovaj isti autor ističe da je upravo zbog navedenih razloga neophodno da islam u formi kako je uspostavio Muhammed a.s. odigra svoju ulogu, jer cjelokupni društveni, pravni, ekonomski, administrativni, znanstveni, zdravstveni i obrazovni sistemi širom svijeta temelje se na neislamskim premisama. On potom naglašava da sve što Kur'an izričito zabranjuje danas u svijetu uništava društveno tkivo, a međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Svjetsku trgovačku organizaciju i Amnesty International, organizaciju za zaštitu ljudskih prava, igraju kako muzika globalizacije svira gazeći pritom fizičko, mentalno i duhovno zdravlje pojedinca, porodičnu harmoniju i društveni poredak. Protiv takvog novog svjetskog poredka poručuje na kraju svog teksta dr. Javid Džemil. Nužno je boriti se i raditi na uspostavi prirodnog svjetskog poredka na načelima objavljenim u Božjoj knjizi i oživotvorenim u praksi Allahovog poslanika alaihisselam. Specifičnost misije Muhammeda alaihisselam je u njenoj cjelokupnosti, cjelovitosti, univerzalnosti i savršenstvu. Da bi se promijenio svijet nabolje, u skladu sa islamom i poslanikovim selam poslanjem, potrebno je pronaći najbolje metode primjene pouka Muhammedove selam misije u savremenom dobu. Muhammedova selam revolucija nije obična revolucija, već ideološka, intelektualna, društvena, ekonomska, politička, moralna i duhovna revolucija uobličena u jedinstven sistem temeljen na jedinstvu ljudskog roda i vjeri u jednog i jedinog Boga. Gledano iz ljudske perspektive, Muhammed a.s. je bio genijalac bez premca u povijesti čovječanstva. Međutim, on je bio više od toga. On je odabrani, kojeg nisu odabrali ljudi, već uzvišeni stvoritelj. On je savršeno biće, na vrhuncu razvoja svjesnih stvorenja. Stoga, što prije stanovnici planete Zemlje uzmu Muhammed a.s. za uzora, bit će bolje za njih, individualno i kolektivno.